nuna prestigio de tradizia modesta plado. La polento en italuio. E la fama itala historia romano la gefiancioi, i promessi sposi, nome Renzo cae Lucia, ien prescribo de vespermangio ce camparana familio en centra norda italuio sub la hispana regado en la iaro 1628. Renzo iris recte al nefora dometo de Iutonio, cae li trovis lin en la cuireio cun genuo sur la stupo de la fairuio cae tenanta per un umano la randon de caldrono starigita sur fairo cindro dum licnedis per curba lignajo malgrandan polento nel fago piro. La patrino, unu ufrato, cae la ezzino de Tonio, sidis cetable, cae tri au quar infanoi, starai apud la pacio, attendis la momenton de surtabligo, fix rigardante la caldronon sed mancis la gaiezzo, un cutime vido de tag mangio donas alla homo, u per pena laboro gin meritis. La volumo de la polento proporciis cum la magra iar ricolto, sed tutte ne cum la nombro cae la appetito de la tablanoi. Cai ciu el ili, fix rigardante la comunan mangiagion, per strab rigardo plena de rabia amo, shainis pripensi la parton de appetito quiu nepre plurestos. Dum Renzo interchangis saluto in cun la familio, Tonio el caldronigis la polenton sur la platajon el fago ligno pretigitan por gin ricevi cae di aspectis quasau malgranda luno en granda rondo de vaporajoi. La traducon de la romano all'esperanto faris la pastro Battista Cadei, cae di estis presentita en la iaro 2006 en Florenzo dum la nau decunua uco. Tre la historio de Polento en la mondo commencigis iam ie la auroro de la civiliso. Polento ia estas considerata uno el la plei malnova in utrajoi en la mondo. Post la malcovro de Fairo, cae la commenzo de surfaira cuirado, homoi commencis longe boligi primitiva in grenoin en acqua por ilin moligi, cae baldau tiui cacioi farigis la cefa carbonhidrato en nutrado de la homa raso. Gis nun en Africo cae Suda Americo tiu mangiajo estas facte la cefa basa nutrajo de ciui malriciai camparanae familioi en norda Italuio gis la decsesa arcento, la plei usatai cerealoi por prepari polenton estis spelto, secalo cae fagopiro. Sed, ciam la cultivado de maiso venis all'Italuio e la nova mondo, la mais faruno farigis la plei populara por polento tiel donante al gi caracterisa in flavan coloron cae guston. Tio ocasis anca ud la nobela i grand bienuloi, qui, malcovrinte en maiso e pliigi sia in profito in de vigis sia in camparano in sin nutri cefe per maiso. Ciam la mais faruno, pli bon gusta ol tiu de aliai tradiziai cerealoi, sed mal pli nutro ricia, farigis la cefa nutrajo, la bon chanzului aldonis alla cacio pezzon da fromaggio, au butero, dum la aliai elversis la polenton sur tranc tabulon, lassis gin mal moligi, cae mangis gin lau trancet multa aquo passis en la rivero pado, ec de ciam polento esti susita ciel cefa nutrajo fare de mal riciuloi, gis ciam oni ec cultivis alt qualitan maison specife por preparo de polento. Tiu ciplado nun cef rolas en la menuo de ciu prestigia restauratio ie centoi i da luxa i versioi entenanta i interalie alt qualita in fungo kai trufoi ne mal plisha tata farigis la tostita polento qui bonege harmonias cun ricai kai gusto plena i gi estas facile preparebla ne postula sa partan spertezon ca oni povas gin prepari quelca in tago in antaue. Tamen, preparo de vere bonega polento ne prepostulas du basa in condicioi. Unue la electo de taugai mixagioi de mais farunut, sed certe tutte ne de vendita venditai por rapida preparo. Due, oni devas consecii che ne estas mallongigo por preparo de bonega polento. Gi postulas dudec vin tridec minutoin de attenta cuirado cun daura mixado de la cacio. Por clarigi la differenzo inter la gusto de polento el ricia alt qualita mais faruno preparita per mal rapida attenta cuirado, cae tiu de polento farita dum quelcae minutoi el mixaggio de tuia mais faruno, oni povus diri che ili similas al gusto de orange suco jus dispremita compare cum suco preparita per orange gust industrie prilaborita concentraggio. Buon appetito!